eblas lerni dum profunda dormo. Dormado estas por lernado ege grava. Dum certai fasoi de la profunda dormo, ec eblas lerni novain vortoin de fremda lingvo. Tion raportas svisai esploristoi. En maldorma stato, la vortoi tiam estas re-elvokeblai. Te amo circa psicologino de la Universitato de Bern, en Svislando, en laboratorio plur foie prisonigis quardec unu virinoin cae viroin, dum dormado, per capaus cultiloi, cun fantasiai vortoi, al ciui la esploristoi attribuis ciu case aliaen signifoin. Unu test persono, audis exemple guga, pirdo, alia audis guga, elefanto. Post vecigio, oni demandis la test personoin, ciu guga estas granda objecto? Ciu gi trovas locon en shus catolo, au ne? Se alvenis ce la homo e la dua vorto de la vorto paro, en certa dormo faso, tiam la test personoi correcte identigis post la vecigio sestec procentoin de la fantasiae vortoi kiel ion grandan au malgrandan, do tiel kiel ili estis audintai la vorton dum dormado. Gravis trafi la dormo fason suprastato, temas cetio prifasoi, dum kiwi la cerba e celoi estas cune activai. Ili dauras nur dum duona secundo, cae alternas cun passivai fasoi, mal suprastato, sen activezzo. En tiu faso la cerbo just trovigas, tio estas constatebla per EEGO apparato ciu mesuras la electran activezzon de la cerbo. La formado de memoro do eblas, caidum conscia, caidum ne conscia statoi, diras unuella autoroi. Ni volis montri, che eblas lerni an caudum ne conscia stato. El tio tamen ne eblas derivi la recomendon, che oni lasus in prisonigidum nocte, cun informoi, esperante, che io restos en la memoro. Onia ancora onestias, ciutio ne povus ancau havi nedesirata in consequenzoin. Germanae esploristoi nomis tion studajon voi rompa. Ili parolis pri nova dimensio de la dormo. Laula esploristoi estus applicablezzo ce homoi ciui havas problemoin pri lernado. Tiel la ecconoi povus conduci eble al duštupa lern procedo. Unu flanque tio estus la neconscia dum dorma al preno, per prisonigo cun certae lern en havoi, ali flanque tio estus fortigata, per lernado de la samai en havoi en maldorma stato. Dorm esploristoi vidas ancau applicablezoin en la recapabligo post malsano cae post accidentoi. La studagio montras ancora foie la gravezzon de dormo por lern procedoi, diras la germana dorm esploristo. On iam sciis che dormo contribuas alla fixigio de la lernitagio. Ciu vespere ludas sur la fluto, tio ofte pli bone capablas ludi la musicagion matene, char la lern e fico fixigas dum bona dormado, li diras la vere nova ec cono estas, che ancau sen constio ocasas mensae cundligoi dum profunda dormo.